Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Дванаццатыя угодкі аварыі на Чарнобыльскай АС, шчыра кажучы успрымаюцца як вымушаная нагода для размовы хоць вакол чарнобыля ўжо створаны немалы культурны пласт з кніг фільмаў цэлых жывапісных экспазіцыяў няма толькі таго што мы ім называем культурным кантэкстам таму ўсё нібыта прамоўлена і толькі паўтараецца з стандартнай агаворкай пра тое што мы яшчэ не ўсвядомілі ўсяго маштабу бяды і не ведаем, чым урэшце яна для нас абернецца. Можна падумаць, што некаму сапраўды хочацца гэта ведаць або ўсведамляць. Чарнобыль не мае кантэксту, ёсць толькі розныя інтэрпрэтацыі катастрофы. Можна вылучыць тры асноўныя погляды першы пашыраны сярод людзей культуры і апазіцыйных палітыкаў разглядае аварыю на аС як нацыянальную катастрофу, а то як божае пакаранне беларускаму народу. За што у гэтым інтэрпрэтатары могуць разыходзіцца дыаметральна. Адныя кажуць за тое, што мову сваю забылі і гісторыю, што не хочуць незалежнасці, а другія за развал саюзу Урэшце і першыя і другія зноў сыходзяцца ў пошуках збавення да Бога. Праўда, месцы збору ў іх розныя. Першыя гуртуюцца ля абразоў чарнобыльская Божая маці, другія каля адмыслова збудаванага храму. Драматычны погляд на чарнобыльскую катастрофу абгрунтоўвае ў нашай сённяшняй перадачы Сергій Харыўскі. што не папярэджвае мінздраў. Той, хто ездзіць з менскую вільню альбо куды-небудзь на віцепшчыну ці гарадзеншчыну, абавязкова бачыў у розных вёсках новыя вулкі з аднастайных шэрых дамоў, вакол якіх яшчэ няма платоў для чарнобыльцаў кажуць мясцовыя жыхары чаму ж яны пустуюць акруціліся і з'ехалі назад тлумачаць тысячи людзей якіх амаль гвалтам вывезлі ў чыстыя раёны беларусі вярнуліся ў свой небяспечны кут не прыжыліся на поўначы краіны не знайшлі працы не знайшлі сумове з тутэйшымі людзьмі якія цураліся іх каму пашанцавала той прадаў хату а не на то и кидали просто гэтак. У іх родных районах ім плоцяць грабавыя 300 тысячаў беларускіх рублёў на кожнага ў сям'і. Неяк можна жыць, ды да і працы там хапае. На пачатак 1995 году у Беларусі у зоне радыяктыўнага забруджвання знаходзіліся 3221 населены пункт у іх змушана застаецца каля двух мільёнаў людзей альбо 20% беларусаў. Адсяленне не адбылося. У свой час урад Фінляндыі прапанаваў кампенсацыю суайчыннікам, якія апынуліся пасля малавядомай вайны ў межах ССР. Людзі самі былі вольныя выбраць сабе месца жыхарства і распарадзіцца наяўнымі грашыма. На захад выехала 400 тысячаў 000 жыхару карэлі 16 рэспубліка карэлафінская ссср перастала існаваць чаму гэтак не паступілі ўлады ў беларусі таму што пра ратаванне людзей былі гаворкі а думкі былі пра іншыя узяўшы грошы і матэрыялы пад чарнобыльскую вяду чынавенства в абласцях раёнах сельсаветах порска вырашала ўласныя мясцовыя праблемы памятаеце будаўнічы бум на мяжы 80-х і 90-х. Калі хто забыўся, хай пад'едзе на бераг Менскага мора. Тутака нагляднее відаць, куды пайшлі шалёныя чарнобыльскія грошы. Сёння ўлады няўпэўнена сцвярджаюць, што нягледзячы на тое, што генетычная рызыка пакуль нябачная, у будучым можа быць нанесены сур'ёзны ўрон генафонду беларускай нацыі. Але навошта зазіраць у будучыню, калі на адной гомельшчыне ўжо сёння колькасць хваробаў узрасла ў 9 разоў. Калі ўжо сёння толькі 10 процентаў нашых дзяцей здаровыя. Няцяжка здагадацца, што праз пакалення абсалютна здаровых беларусаў не будзе ўвогуля. Але гэта заўтра. А сёння ўлады, як і пры ССР, робяць усё, каб пакінуць людзей на брудных землях. Таму што той поток халяўных грошай, які яшчэ вераваў гадоў 5 таму вычарпаны. Галоўнае сохраніць калектывы. Праграмы па адсяленню людзей згорнутыя. На думку лукашэнкі там жыць можна. Спрачацца няма з кім. У чарнобыльскіх раёнах кладуць асфальт, пракладаюць новыя дарогі, цягнуць газаправоды. Толькі ў гомельскай вобласці плошча сельскагаспадарчых земляў з узроўнем радыяцыі звыш аднаго кюры на квадратны кілометр складае зараз 806 тысяч гектараў. Гэта, дарэчы, больш, чым плошча многіх дзяржаваў. На іх па-ранейшаму функцыянуе 370 калгасаў і саўгасаў. Адна з прыкметаў нашага часу тысячу людзей з сярэдняй Азіі Каказу, якія запаланілі некалі адселеныя вёскі і мястэчкі гомельшчыны. Радыяцыя не бомбы ці кулі. Пра яе яны не ведаюць улады толькі радыя калі ёсць насельніцтва будзе кім кіраваць фотограф анатолька шук распавядаў што ён ледзь не расплакаўся пабачыўшы як у хойніках гуляюцца ў пяску мурзатыя дзеткі з далёкай азіі веснавым вечарам я сябрам зазірнуў менскую краму з траскучай назваю прэстон маркет на наше здзіўленне сярод безлічы тавараў не было нічога беларуска за выключэннем гарэлкі пачатку мы ўспранялі гэта за камічны снабізм новых беларусаў пазней правда скемелі што гэта толькі клопат уладальнікаў пра здароўе сваіх пакупнікоў гэткі ж самы як і ў астатніх прэстыжных прыватных крамах менску яшчэ адна прыкмета нашага часу дасведчаны беларус пазбягае ўжываць беларускі харч по краіне цяпер 446 гаспадарак дзе рэгіструецца перавышэнне дапушчальныя нормы радыянуклідаў у малацэ. Статыстыка па іншых прадуктах ізноў засакрэчаная. Натуральна, большасць тых самых прадуктаў з чарнобыльскай зоны трапляе ў Менск, у сталіцу розных зонаў. Любы бохан хлеба, любы кавала каўбасы, любы пакет смятаны, якія мы купляем у беларускіх крамах, можа быць небяспечным для здароўя пра што ніякі мінздрав не папярэджвае. Чарнобыльская тэма ад пачатку суседзяць з крытыкай уладаў, пра што нагадаў Сергій Харыўскі. Між тым закіды паўтараюцца, але так ні да чаго і не прыводзяць. Заяўлены апазіцыяй у першыя пасля чарнобыльскія гады грамадскі суд над слюньковымі кампаніяй, што хавалі ад людзей бяду, Нюрнбергам не стаў, не прагучаў а злачынства камуністычных кіраўнікоў бсср патанула ў не менш злачынных захадах наступных эшалёнаў номенклятуры можна ж і так паставіць пытанне наш сапраўдны чарнобыль это нашее начальство толькі вось которое слюнькоў кебеч лукашенко назіраючы як бестурботна шпацыруе сёння па вуліцы пуліхава чарнобыльскі бос цк кпб я бачу што ніякі маральны клопат не кладзе ценю на ягоны заўсёды насуплены твар і тады я думаю пра тое што ў нашай краіне не толькі начальства ператварыла катастрофу ў прафанацыю але і грамадства дазволіла начальству гэта зрабіць кола развагаў замыкаецца духовный Чернобыль, ти не самая мощная мазохистская выноходка наших трибунов, якая ставит кропку на любым душевным неспокое. Вот она, фатальная бездопоможность, супроть якой не попрешь, хиба что ты сам пророк Моисей, ти Данка, готовы вырвать свое сердце. Але нема героев у Айчине. У такой беспросветности нарожается другий погляд на аварию, отворотный. Чарнобыль гэта не кара Божая, а дарунак лёсу. Вы скажаце глупства. А вось зміцер бартосік убачыў тут прынамсі нейкую перспектыву, нейкае заўтра. Чарнобыль як дарунак лёсу. Можа і мае рацыю пісьменнік Андрэй Федарэнка, які неяк выказаў арыгінальную думку, што нарадзіся ён Федарэнка дзе-небудзь у Бразіліі ці Калюмбіі, дык імя б яму было Борхісці Маркес. Але ж нарадзіўся ён у палескай вёсцы, і піша так, як можа пісаць толькі Андрэй Сідарэнка. А сапраўды, колькі ж усяго напісана і намалявана на змрочную чарнобыльскую тэму? Тысячы вершаў пра закінутыя вёскі, у якіх ужо ніколі не загучаць званочкі дзіцячых галасоў. Сотні палотнаў ад сімвалічных, дзе на ганку адселенага дому абавязкова валяецца ці паламаная лялька ці буквар, да авангардыйскіх, дзе сюжэт абвастраецца суседствам космасу, эмбрыёну ды злапалучнага энергаблёку. А як узбагацілі рэпертуар мясцовых тэатраў нашыя драматургі, разгортваючы перад гледачамі адзін і той самы сюжэт як жылі былі дзядок з бабулькаю да аварыі і як не даюць ім цёмным людзям жыцця пасля яе. А якая была публіцыстыка, толькі самы лянівы ці недасведчаны не ўзгадаў пра зорку палым, якую бог пакараў беларусаў за забытую мову продкаў. Лягчэй праўды нікому не стала. Ні хворым дзецям, ні кінутым старым, ні мове продкаў, ні самому Господу Богу. Ды да і не магло стаць. Мастацтва ніколі не было медыцынай але ніяк не магу згадзіцца з тым што такая катастрофа здарылася толькі дзеля таго каб натхніць нашых творцаў ці не дзякуючы якраз іхным шчыраваннем чарнобыльская бяда сталася самай будзёнай і нецікавай для абывателя тэмай як павольная смерць без надзеі на выратаванне але дзе ж выратаванне во загадка беларускі бард андрей мельнікаў які зусім нядаўна стаў бацькам не збіраецца пакідаць улюбёны гомель Ён, магчыма, адзіны ў горадзе, хто на суседства з чарнобылем глядзіць як на дарунак лёсу. Ён не схільны лічыць сусветнага творцу за школьнага настаўніка мовы, які такім дзікім чынам карае сваіх самых кепскіх вучняў. Барт цалкам упэўнены, што змены ў генетычнай сістэме, выкліканыя суседствам станцыі, дадуць такія вынікі праз пару пакаленняў, такія народзяцца волаты і супермены, што сённяшнія нашы скуголенні па мове і зайдрасць да э, перадавой літвы будуць успрымацца тымі дзецьмі рэактара як забаўкі немоглых склеротыкаў. Адным словам, адраджэнне пачнецца з таямнічага паўднёвага ўсходу. Я не бачу ў мельнікаўскай касцы нічога смешнага. Тут ужо ёсць інтрыга, жаданне дажыць, а галоўнае загадкавае заўтра. Чарнобыльская аварыя, што адбылася як эпілёг гісторыі ССР, безумоўна, стане з'явою культуры, але ўжо дзякуй Богу не савецкай. А хто ведае? Можа, не мае рацыі Андрэя Федарэнка і народзіцца такі, дзе падгомілі б які борхіс. І можа, Барт Мельнікаў прарок, і сапраўды ёсць сэнс пераехаць у самы забруджаны раён гомеля з сімвалічнай назвай валатава міцер бартосік лічыць што з чарнобыля можна і пасмяяцца уршце толку ад гэтага смеху будзе не менш а хто ведае можа быць і больш чым ад галашэння саркастычны смех часам можа выклікаць катарсіс і літаральна расплюшчыць вочы на заблытаную затуманеную сітуацыю хоць іншым разам здаецца што і для чарнобыльскіх антыутопіяў час ужо прайшоў трэці погляд самы пашыраны гэта погляд большасці народа а значыць і цяперашняй улады якая ўзяла на ўзбраенне класычны папулізм это значыць палітыку патрафляння масавым густам Фармулюецца ён так: Ды колькі можна пра Чарнобыль надакучыла. Магчыма, ёсць нейкая рызыка, а магчыма, няма. Ну быў я ў тых раёнах шкода закінутая зямлі закінутых паселішчаў. Урэшце ніхто нічога толкам не ведае, а адсяленцы вяртаюцца словом досыць. Грамадская думка, якая страціла дынамізм у першыя пасля чарнобыльскія гады сёння нудзіцца ад блытаніны звестак і захадаў і схільная не падымаць тэму. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пералічыўшы тры погляды на Чарнобыль, я вырашыў пашукаць чацвертага антыпогляду. За мінулыя 12 гадоў краіна перажыла ўздым нефармальнага руху дэкларацыю аб суверэнітэце выбары прэзідэнта з рэферэндумамі славянскі саюз з рассеяй. Відавочна, што ў кожнай з гэтых падзеяў так ці інакш адбіваўся чарнобыль. А калі б чарнобыля не было, як бы гэта паўплывала на наступныя 12 гадоў беларускай гісторыі з гэтым пытаннем сергей шупа звярнуўся да журналістаў якія выступаюць на радыё свабода як аналітыкі валянцін жданко на маю думку не варта перабольшваць уплыў наступстваў чарнобыльскай катастрофы на далейшыя палітычныя працэсы якія адбываліся і адбываюцца на постсавецкай прасторы чарнобыль пацягнуў за сабой вялізныя матэрыяльныя страты але не меншыя страты на той момант савецкі саюз нёс і адгонкі ўзбраенняў ад масштабных прэтэнцыёзных праектаў накшталт павароту паўночных рэк. Ядерная катастрофа дадала свой штрых у агульную карціну крушэння савецкай эканамічнай сістэмы, але падаецца, што гэты штрых не быў вырашальным. Прыкра тое, што ў сённяшнім беларускім грамадстве чарнобыльскі ўрок не засвоены. Калі пен быў засвоены, большасць насельніцтва памятала б, як ад яго хавалі праўды і прымушалі глытаць радыактыўны пыл на першамайскай дэманстрацыі. А калі памятала, не галасавала б за прывіды савецкага мінулага і не паддавалася на танную папулісцкую прапаганду і не пакутавала ад ностальгіі валянцін жданко лічыць што урок чарнобыля не засвоены хоць ён і не быў вырашальным віталь тарас мяркуе што без чарнобыля нічога б не змянілася тут на мой погляд можна казаць пра суб'ектыўныя і аб'ектыўныя фактары ўздзеяння чарнобыльскай катастрофы на лёс беларусі аб'ектыўныя наступствы чарнобыля псіхафізіялагічны шок рост колькасці анкалагічных захворванняў уздзеянне малых дозваў радыяцыі на генафонд нацыі смяротнасць асабліва дзіцячая гэтак далей шчыра кажучы ўсё яшчэ недаследаваныя ў поўнай меры з другого боку праўда аб чарнобылі той меры у якой яна была даступная напрыканцы восьмидесятых пачатку девяностх гадоў паспрыяла ўсведамленне таго што размовы аб дружбе народаў аб рассея як старэйшым браце што ўсё гэта міф. Ну і паспрыяла ў пэўнай меры, безумоўна, далейшаму самаўсведамленню беларусаў як нацыі. Бо нішто так не паскарае гэты працэс, як асэнсаванне таго, што нацыя апынулася на мяжы фізічнага знішчэння. Але ж мне здаецца, і перабольшваць значэнне Чарнобыля ў сучаснай гісторыі Беларусі таксама не варта. Не таму, што наступствы аказаліся не страшнымі, яны можа яшчэ горшыя, чым лічылася, а проста, насельніцтва хутка прызвычаецца да рознага роду жахаў сапраўдных і ўяўных рэагуе на ўсё запатыі. І просто мне здаецца, калі не Чарнобыль, дык нейкая іншая тэхнагенная катастрофа на закаце імперыі ўсё адно здарыўся б. Татальная меліярацыя, асушэнне палесся гэта што рэч слабейшае па ўздзеянні на будучыню нацыі яе менталітэт, ці агромністыя запасы атрутных рэчываў касмічнага паліва на месцах дыслякацыі расійскіх вайсковых базаў Карацей кажучы кардынальным падмурковым чынам я лічу чарнобыль не паўплываў на далейшае развіццё падзеяў у беларусі і калі б не было чарнобыля нічога у прынцыпе не змянілася хотя паўтаруся яшчэ раз наступствы чарнобыля яшчэ належным чынам не вывучаныя на думку віталя цыганкова без чарнобыля мы б мелі вальнейшую краіну без сумнення чарнобыль моцна хістануў улева беларускае грамадства катастрофа прывяла да до рэзкага ўзмацнення патэрналіцкіх настрояў асабліва ў чорнобыльскай зоне кароче нармальнай мовай насельніцтва там болей чым у любым іншым рэгіёне беларусі спадзяецца не на свае ўласныя сілы а на дзяржаўную дапамогу сацыяльныя гарантыі ідэя пра тое што дзяржава гэта абаронца бедных і хворых гарант простага выжывання ва ўмовах катастрофы наймацней авалодала масамі якраз на гомельшыне і магілеўшыне Яркім доказам гэтага з'яўляюцца вынікі прэзідэнцкіх выбараў 94 -го года, калі менавіта ў самых забруджаных раёнах найбольшую колькасць галасоў атрымаў вячеслав Кебіч. Людзі галасавалі за ўладу, паколькі толькі на ўладу ім застаецца спадзявацца у выпадку, калі колькасць захворванняў шытападобнай залозы павялічылася сярод чарнобыльскіх дзяцей у 100 разоў. А чарнобыльцы ў нас нагадаю каля трох мільёнаў чалавек, 2 мільёна 200 тысяч жывуць у забруджанай зоне, 300 тысячаў ужо адцеленыя каля паўмільёна працавалі ліквідатарамі. Ліберальныя ідэі, паводле якіх дзяржаўны апарат проста не перашкаджае людзям жыць, прыдатныя для моцных і вольных, але не для бедных і хворых. Гэтаксама не ўспрымаўся і Шушкевіч, калі пераконваў усіх, што ў зоне пануе радыёфобія. Людзі баяліся, што пасля такіх словаў у іх пачнуць адбіраць ільготы. А людзі, якія спадзяюцца на дзяржаву вяртавальніка, гатовыя дазволіць гэтай дзяржаве быць магутнай, усё кантралюючай і нават бязлітаснай. Акрамя таго Чорнобыль узмацніў інтэграцыйныя настроі кшталту нам самім не выжыць, мы адны не дадзім рады і гэтак далей. Так што калі непасрэдна адказваць на пытанне, што было б, калі не было б Чорнобылю, я скажу, што відавочна беларускае грамадства не было б настолькі левым, настолькі за інтэграваным, і прыхільнікам ідэі моцнай рукі і моцнай дзяржавы мы б мелі больш вольную краіну і больш незалежную краіну нарэшце і александр лукашук мяркуе што ў палітычнай гісторыі беларусі без чарнобыля зменаў бы не адбылося адсутнасць чарнобыля паўплывала бы вельмі станоўча усе 12 гадоў беларускай гісторыі з тымі папраўкамі якія ўнесла бы адсутнасць катастрофы не стояць памерлай ад лейкамі дзяўчынкі з брагіна на ці замучанага кропельніцамі і шпрыцамі хлопчыка з хойнікаў. А ў палітычнай гісторыі змен бы не адбылося. Ужо праз чатыры гады пасля чарнобыля галасаванне ў забруджанай зоне не выявіла сувязі паміж радыяцыяй і дэмакратыяй. Нават прыстойнай партыі зялёных не нарадзілася. Як нацыя беларусы не заўважылі чарнобыль. І украінцы, дарэчы, таксама. Магчыма, на такія з'явы можа рэагаваць толькі асобны чалавек альбо ўсё чалавецтва. Зрэшты і развалу ССР беларусы як нацыя не заўважылі і незалежнасці ўласнай краіны таксама. Але тое не значыць, што яны не заўважаць гэтага ў будучыні. Не дай бог вядома, каб праз якія генныя мутацыі. І вось тут мне хочацца не ўзвысіць, а наадварот панізіць голас. Патрэбны час каб вакол глябальных падзеяў найноўшай гісторыі паўстаў кантэкст. Толькі-толькі беларусы падступаюцца да разумення сталінскага генацыду і праўды пра мінулую вайну. Патрэбны час гэтае вось нехаці гаварыць пра тое, пра што ўжо тысячу разоў сказана, каб яно заявіла пра сябе само. Патрэбны час, які ператварыўся ў сыноім нашай незалежнасці страціўшы яе мы проста знікнем так і не заўважыўшы чарнобыля вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя У перадачы бралі ўдзел александр лукашук віталь цыганкоў віталь тарас валянцін жданко зміцер бартосік і і Сергей Харэўскі. Прадюсер у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.